Cecilia Maria Bart estis angla cantistino, componistino, pianisto cae organisto. Si nascigis en familio de musicistoi, si a patro François Hippolyte Bart estis franza violonisto, pedagogo cae componisto quiu activis en Anglio. Si a patrino estis angla mir infanu, cantistino cae componistino Maria Poli Jan Bartelmon. Sciei gepatroi estis versaine la unuae music instruistoi quiu in si javis de iuna agio. Si poste studis clavicenon, pianon cae organon cun Johann Samuel Schröter. Ancora bevo Cecilia Maria voyagis en turneoi cun siei gepatroi. Ie la agio de nau dec, si cantis antau la regio de Napolo cae la Franza regino Maria Antoinette, ciel parto de la turneo de siei gepatroi, tra Germanio, Franzio ca Italio, tiel adottante cae daurigante la musican tradizion de sia familio la dec du iara Cecilia Maria Bart lemon Mon farisian londonan debuton qui el cantistino che la key marker theater qui si cantis italan dueton con sia patrino. Si dauri aperis en diversai presentadoi de sia gepatroi kiel qui el cantistino ofte en dueto con sia patrino cae poste qui el pianisto. Sia venonta grande scala presentado estis ciam si ludis la rolon de la unua feino en la musicalo de Arcadian Pastoral, ciam si agis dec quin jaroin. Sia patro dirigentis l'orchestron, cae sia patrino estris la coruson ecter sceneio. Ce la presentado del opero Elisa, de Thomas Arne, la dec sep Cecilia Maria ludis pian concerton, cae sia patro accompani sin sur la violono por la unua acto. Post la dua acto, si cae sia patrino cantis italan dueton. Foie si ludis iam propra in vergoin cae clavar componajoin. La Bartlemon familio estis proxima i amigo con Joseph Haydn. Ili rencontigis con li quam Haydn voyagis al Anglio en 1790. Cecilia juis la ofta in visito in de Haydn al sia heimo, quie li cantis canzonetti accompanenti sin sur piano. Ciam si estis dudec jaraja, li donatsis al Cecilia copion de sia musico Psalmo dudec ses. Ciel atentigas la prescribo de la copio ce l'archivo Haydn, la copio estis la manscribita musico de la cefa copiisto de Haydn, Johann Elseller, cun la scribita i vortoi de la componisto ciam por ciu vocia parto. Cai daurigas, sur scribita ce la fundo de la unua cai lasta pagio, fare de Cecilia Maria Bart Lemon, scribita de Haydn mem, componita de li, cai donita al mi, ciam so mo bo, de la autoro. Citio estas valorega por mi, ricevinte ilin al la mano de unu al la plei grandai geniuloi de sia tempo, la neimitebla Haydn, cian mi estis Cecilia Maria Bartlemon, nun Hans Love. En sia London Notebook, Haydn mencís Cecilian Marian kiel uno el la musica i personetsoi de Londono. La musico de Cecilia Maria Bartilemon estis publicigita inter 1796 cae 1795. Si publicigis tri sonatoin por piano au claviceno en la agio de Degnaut en la agio de dudec quin du sonatoin por pianoforte, ciam si estis dudec sep iaragia sonaton por piano au claviceno, cium si dedicis al Haydn. Ie siai dudec hoc iaroi sonaton por forte piano au claviceno. Si publicigi sian tri sonatoin por fortepiano au claviceno per abono en 1791. La abon listo nomas aron da homoi el diversai landoi, kiui collective promesis mendi le exempleroin. La listo includas cae Haydn cae Mozart, regiain abonantoin, componistoin, music vendistoin, quiu imendis quelca in copioin por vendi el siei clientoi, itala in cantistoin, instrumentistoin, music aristocratoin, la listo rivelas largan gamon de contactoi de la Bartlemon familio. Shainas que Cecilia Maria – ne havis sen dependan musican carrieron. Siei publicai presentadoi cae componajoi cesis pos la geet sigio cum la capitano Hans Lowe en 1796. Gramofone en sia music registrajo de quin componistinoi presentas la sonaton en mi majora de Cecilia Maria Bartlemon, dirante que gi rivelas gustum por dramo per gia dependezzo sur octavoin, scalpaseioi, zumidoi cae concerne la rondo finalon, prescau comican falsan finagion.